Fi slăvită, o prea curată, Maica noastră, Maica Bisericii, Maica vieții și Maica Harului, Maica milei, Maica speranței, o Marie! Slavă ție, ce plină ești de har, Ferită în veci de orice păcat, ne ești model și al vieții noastre far, și critul spur frumos în miresmat, o Marie,